Da, već ste po ovoj najavi vjerojatno mogli zaključiti koji je večerašnji naš glavni gost. E, to je naravno najpoznatiji najtraženiji svjetski bloger Ivica Todorić koji je ujedno jedan od večerašnjih evo, gosti koji smo upravo čuli preko ovog zanimljivog zanimljivog tona. S nama su večeras i Zdravko Mamić, Luka Modrić i već davno zaboravljeni Tomislav Karamarko. Pa evo, dobra večer svima. Za početak krenimo od blogera Todorića koji je ekskluzivno došao na naš radio ne kako kaže, rekao istinu i otkrio neke novosti pa evo, hvala kaj ste me ugostili i dali mi priliku da kažem istinu. Pozdrav svim slušateljima i fanovima mog bloga. Nije, nije lako uspjeti ko bloger, ali evo, kao svi uspješni ljudi, namjerno sam dotakao dno, ne bili bio prepušten mom najvećem talentu, a to je pisanje blogova o zaljevanju cvijeća, za što u konačnici jesam rođen. Također, evo, pratim trendove, putujem po svijetu, sljedeći posao kojim ću se okušati je vloganje. Dakle, otvaram YouTube kanal i radim videe s odmora Švicarske, Francuske, s Bahama i tako dalje. Dakle, uglavnom, sad sve dok mi vlada Republike Hrvatske omogućuje da, da se što više kreće po svijetu, iskoristit ću to na najbolji mogući način i spojiti ugodno s korisnim, ne? Hoćete reći da ste namjerno uništili vlastitu korporaciju i zadužili Hrvatsku da bi se samo realizirali kroz svoj talent pisanja blogova? Ma dajte, molim vas, pa Hrvatska se zadužila čim je u Saboru ušao onaj Tomislav Karamarko, ne? Gospodine Karamarko, vaš komentar na izjavu? Ma dragi prijatelji, pa jel, jel vi vidite što se događa čim ja više nisam na vlasti? Ali niste ni bili praktički na vlasti, premijer je bio Tihomir Orešković, a ne vi. Ma dobro, ma ti mi bio klasična lutkica veća nego Plenković. Pa tima sam čovjeka napravio, pa nije znao ni do pet brojat na Hrvatsku, dok ga ja nisam doveo na red. Dobro, sumnjam da ste baš vegan naučili s obzirom na vaš talent na branja, no vratimo se mi na temu, gospodine Todoriću, na koji način ćete se braniti kad, i ako dođe do vašeg izručenja? Pa zašto bi ja bio izručen ako, na primjer, bakica Milanka iz zapruća. na placi prodaje rotkvice a ne plaća porez na tu bogatu zaradu. Pa jel to u redu? Jel se takvom državom trebamo ponositi? Kakvi su to dvostruki standardi? Tek kad nju uhite i produže psu ono medij, ono za kaznu da mu produže zbog onog lajanja, tek ta ću razmisliti da dođem na suđenje. Do onda ne vjerujem u naše pravosuđe. Kao svjedoke onda ću uzeti Dejana Lovrena i Luku Modrića, jer vidim da su pravi dečki s kojima se sve na fino može dogovoriti. Gospodine Modrić, kakve vi sad imate veze s Todorićem i Agrokorom? Mm, pa ne mogu se baš sjetiti e, zašto me Todorić traži za svjedoka, ali e, najvjerovatnije sam opet potpisao nešto što nisam čitao, pa zato možda. Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, ma, kakva je ovo krađa svjedoka čovječe, može, pa kakva je ovo krađa, pa šta je ovo HNL? Mamić, nećete posuditi Modrića kao svjedoka? Ma nema, nema, nema, Anđele, moj dobri Luka, toliki kapacitet da, da, zapamti naš igrokaz, a kamoli da sad glumi u drugoj predstavi paralelno. Pa to su moje svjedoci kojima ne može niko ništa, jer su jači od sudbine, a ti Todoriću traži svoje statiste tamo po Francuskoj ili di već jesi, osim što si sad tu u studiju trenutno, jel? E, dobro, hvala gospodine Mamiću, gospodine Todoriću, bližimo se kraju, završna riječ. Pa evo za 9 minuta i 99 sekundi mi dolazi helikopter, idem na međunarodno predavanje o sinkopi u Pariz. E, čuo sam da je sinkopa rješenje za sve probleme, a jedan od predavača je i prijatelj Horvatinčić, pa ćemo malo popričati o njegovom iskustvu, napit se Komislav Bago i u tom stanju odigrati jedan e, takozvani Horvatinčić, Horvatinčić rulet po rijeci Seni, zna se ko je na kormilu, jel? Pozdrav svim slušateljima, pratite i dalje moje blogove, subscribeajte se na moj kanal, lajkajte svaki vlog, jedan like jednako jedna lipa na vašem računu koju ću osobno isplatiti kad Plenković dokaže svoju anemiju, znači nikad. Voli vas Ivica, pozdrav!